Vasarā, kad saule karsē iedzerāli, paliec labi. Vakarā, kad nav ko darīt iedzerāli, paliec vēl labāk. Naktī, kad ej uz mājām pa ceļam iedzerāli, atslēdzies, no rīta grāvī pamosties iedzerāli, salāpies.